بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El Clemente علم القرآن ha enseñado el Corán. Ha creado al hombre. Y le ha enseñado a hablar con elocuencia y a pronunciar con corrección. El sol y la luna recorren sus órbitas con precisión. Las plantas y los árboles se postran ante su Señor. Elevó el cielo y estableció la balanza de la justicia ألا تطغوا في الميزان para que no transgredieran sus límites. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Sean justos y equitativos cuando pesen y midan, y no hagan trampas. والأرض وضعها للأنام Y Allah dispuso la tierra para sus criaturas. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام En ella hay todo tipo de frutas y palmeras con racimos de dátiles, والحب ذو العصف والريحان granos con cáscara y plantas aromáticas. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán, pues? خلق الإنسان من صلصال كالفخار Creó al hombre de barro seco, como el que se emplea para hacer la cerámica, وخلق الجان من مارج من y creó a los jin de una llama de fuego puro, sin humo. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? رب المشرقين ورب المغربين Él es el Señor de los dos amaneceres y de las dos puestas del sol. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán, pues? مرج البحرين يلتقيان Él hace que las dos masas de agua, la dulce de los ríos y la salada del mar, confluyan بينهما برزخ لا يبغيان sin que traspasen una barrera establecida entre las dos. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان De ellas se extraen la perla y el coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام A él pertenece el hecho de que embarcaciones como montañas, por su gran tamaño, naveguen en el mar. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? كل من عليها فان todo cuanto existe sobre la faz de la tierra perecerá y solo el solemne y honorable rostro de tu Señor permanecerá para siempre. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Cuanto hay en los cielos y en la tierra le suplican. Y él cada día atiende los asuntos de su creación. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? سنفرغ لكم أيها الثقلان Nos encargaremos de juzgarlos a ustedes dos, hombres y jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? يا معشر الجن الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Comunidades de Jin y hombres si pueden traspasar los confines de los cielos y de la tierra para escapar de Allah, háganlo. Mas solo podrían traspasarlos por orden mía. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Si intentaran escapar, se les arrojarían llamaradas de fuego y humo o cobre fundido y no podrían protegerse. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ y cuando el cielo se rasgue para que desciendan los ángeles el día de la resurrección parecerá una flor teñida de rojo o del color de los metales fundidos debido al horror de ese día ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Ese día no será necesario preguntar a ningún hombre o jin sobre sus pecados. فباي الاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام Los pecadores incrédulos serán reconocidos por unas marcas distintivas y los ángeles los tomarán por el copete y por los pies para arrojarlos al fuego. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Este es el infierno que los pecadores incrédulos negaban. يطوفون بينها وبين حميم آن Sufrirán alternativamente y de manera continua el castigo del fuego y del agua hirviendo. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? ولمن خاف مقام ربه جنتان Mas quien haya temido comparecer ante su Señor y haya obrado bien, tendrá dos jardines. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? ذواتا أفنان Las ramas de los árboles de dichos jardines estarán cargadas de frutos. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فيهما عينان تجريان En ambos habrá dos manantiales cuyas aguas fluirán libremente. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فيهما من كل فاكهة زوجان Ambos producirán dos tipos distintos de cada clase de fruta. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Sus habitantes estarán recostados en lechos recubiertos de brocado y las frutas de ambos jardines estarán al alcance de la mano. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان En ambos habrá hermosas huríes que solo mirarán a sus esposos y que ningún hombre o jin habrá tocado con anterioridad. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? كأنهن الياقوت والمرجان Su belleza se asemejará a la de los rubíes y a la del coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ¿Acaso el bien no merece el bien como recompensa? فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? ومن دونهما جنتان y habrá otros dos jardines para ellos aparte de los anteriores ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues Dichos jardines serán de un verde oscuro debido a su frondosidad. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فيهما عينان نضاختان En ambos brotarán continuamente dos manantiales. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فيهما فاكهة ونخل ورمان En ambos habrá distintos tipos de frutas, palmeras y granados. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فيهن خيرات حسان En dichos jardines habrá mujeres virtuosas y bellas. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? حور مقصورات في الخيام Esas mujeres serán huríes protegidas en pabellones فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ningún hombre o jin las habrá tocado con anterioridad فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان estarán recostadas sobre verdes cojines y bellas alfombras فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes jin y hombres negarán pues تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Bendito sea el nombre de tu Señor dueño de la majestad y del honor